Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 28. lipnja 1956. godine, 6.30 je ujutro. Oglasile su se sirene u Staljinovoj tvornici u Poznanju, jednoj od najvećih u Poljskoj. Bio je to unaprijed dogovoreni signal koji je radnicima dao do znanja da je vrijeme da se okupe ispred ulaza u tvornicu. Staljinova tvornica proizvodila je lokomotive i druge teške strojeve i zapošljavala je na tisuće radnika koji su poslali delegaciju u Varšavu kako bi se rukovodstvo Narodne republike Poljske upoznalo s njihovim zajednicima zahtjevima. Radnici su protestirali zbog smanjenja plaća, povećanja norme, dugog radnog vremena, teških uvjeta rada, povećanja cijena hrane te nestašice ugljena. Delegaciju je primio ministar za strojogradnju Roman Fidelski koji je radnicima obećao povećanje plaće i rješavanje problema opskrbe tvornice sirovinama i dijelovima koji su bili nužni za njezin rad. Dok je delegacija bila u posjetu u Varšavi, radnici su u tvornici Stalin povećali zahtjeve. Sada su tražili da se cijena na temeljnih prehrambenih proizvoda smanji za 50%. Ministar Fidelski posjetio je tvornicu, posjet nije dobro prošao. Radnici su ga optužili da nije ispunio obećanja koje je dao delegaciji. Dio radnika smatrao je da pregovori s vladom više nemaju smisla i počeli su pripremati štrajk. Njegov početak oglasile su sirene. Anthony Welch u knjizi Poljska pod komunizmom, hladnoratovska povijest, piše. Razvile su se zastave. Na njima je pisalo gladni smo, želimo kruha, dolje se iskorištavanjem radnika, dolje crvena buržoazija. Oteta su reportažna kola Poljskog radija i vožena su kroz grad pozivajući ljude na demonstracije na središnjem trgu koji je također nosio Stalinovo ime. Kola su pozivala manje palača, više stanova, želimo da manje poljske djece ima tuberkulozu i anemiju. Prehrambeni proizvodi oduzimaju se Poljskoj i zato naša djeca nemaju što za jesti. Među zahtjevima uskoro su se našli i ovi. Želimo slobodu, želimo izbore koje nadziru ujedinjeni narodi. Demonstranti su skidali crvene zastave, pjevale su se rodoljubne pjesme. Kako se sve više tražio povratak poljske suverenosti, postalo je jasno da se na poljske komuniste gledalo kao na sluge stranih sila. Dolje Rusi, dolje Nijemci, želimo slobodnu Poljsku. Atmosfera je bila radosna i slobodna. Kada se čelo kolone približilo europskom kafeu, iz njega su istračali konobari s tacnama punim pića i hrane. Milicajci nisu imali namjeru zaustaviti demonstrante i često su iskazivali svoju potporu. I mi slabo zarađujemo i ne sviđa nam se kako stvari stoje u Poljskoj ovih dana. Kada je povrka demonstranata došla do središta grada, ona je narasla na oko 100 tisuća ljudi. Demonstranti su upali u sjedište pokrajinskog partijskog komiteta. Crvene zastave izbačene su kroz prozor zajedno s bistama partijskih vođa. Pošteđena je bila samo Lenjinova bista koju su demonstranti okrenuli prema zidu, kako Lenjin ne bi vidio što se događa. Ono što je u 6.30 28. lipnja 1956. počelo kao radnički štrajk, do kraja se dana pretvorilo u ustanak. 14. veljače 1956. u Velikoj palači u Kremlju počeo je 20. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza, na kojemu se okupilo 1355 delegata s pravom glasa i 81 delegat bez tog prava. Na kongresu došle i delegacije 55 komunističkih i radničkih partija iz cijelog svijeta. Na njemu samo nije bilo delegacije Komunističke partije Jugoslavije. Na tom kongresu sovjetski vođa Nikita Hruščov 25. veljače pročitao je referat koji imao naslov o kultu ličnosti i njegovim posljedicama, u kojemu je kritizirao Josifa Visarionovića Staljina. Prvi čovjek Poljske ujedinjene radničke partije, Boleslav Bjerut, pročitao je tajni referat u bolnici u Kremlju, gdje je ležao zbog upale pluća. Za vrijeme čitanja dobio je srčani udar od kojeg se nikad nije oporavio. Umro je 12. ožujka. S tajnim govorom počeli su problemi u Poljskoj. Anthony Camp Welch piše. Poljski arhivi imaju tri verzije Hruščovljeva govora. Crveni original s brojem 218017 dan je Bjerutu na 20. kongresu. Označen oznakom nije za objavljivanje, bio je namijenjen informiranju lokalnih i pokrajinskih organizacija Komunističke partije Sovjetskog saveza. Kopije su se trebale vratiti u Mosku nakon tri mjeseca. Bjerutov primjerak dan je odabranim čitačima na zadnjem katu zgrade Centralnog komiteta Poljske partije. Kako mnogi od njih nisu dobro vladali ruskim, pojavilo se i pitanje prevođenja govora. Poljska partija jedina se odlučila prevesti tekst. Tada se pojavila plava kopija govora tiskana u partijskoj tiskari s oznakom isključivo za unutar partijsku upotrebu. Tiskari su dobili nalog da se prijevod tajnog referata tiska u 3000 primjeraka tiskano ih je možda i pet puta više. Partijski sekretar Varšave navodno je dao primjerak govora dopisnicima La Monda, Herald Tribuna i New York Timesa. Na crnom se tržištu primjerak mogao kupiti za 500 zlota. Izraelska obavještajna služba Mossad nabavila jedan primjerak i 17. travnja predala njegovu kopiju američkoj ciji. Ta je kopija bila podloga za treću verziju govora koja se nalazi u poljskim arhivima. Nju je CIA tiskala na tankom papiru, pogodnom za tajno dijeljenje ili za bacanje s balkona. Pored kopije govora bila su pitanja poput ovih. Je li to samo Staljinova krivnja ili cijelog sovjetskog sustava? Može li se obnoviti pravda bez temeljite reorganizacije zakonodavne vlasti, sudova i policije? Radnički štrajk u Poznanju bio je vrhunac nemira do kojih je došlo nakon Hruščovljevog tajnog govora. Rasprave u tvornicama počele su još u travnju. U tvornici traktora Ursus kritizirali su rukovodstvo na svim razinama, od tvornice do vrha vlade i partije. Iz tvornica na Baltičkom moru počeli su stizati izvještaji da se postavljaju pitanja koje donosi Anthony Camp Welch. Radnici na obali pokrenuli su i teritorijalna pitanja. Zašto Kaliningrad pripada Rusiji, a ne Litvi ili Poljskoj? Nema povijesnog razloga za sadašnju pripadnost Kaliningrada Ruskoj federaciji. Rat protiv Finske bio je ilegalan. Sovjetski savez oteo je teritoriju od Finske kako bi osigurao Leningrad. Poljska nije suverena država, jer Sovjetski savez ima vojne zračne baze na njezinu teritoriju. Nacija to ne shvaća. Iz svega toga krajem lipnja razvio se ustanak u Poznanju. Kada su demonstranti zauzeli sjedište partije u tom gradu, na vratima se izvjesio natpis Iznajmljuje se. Anthony Camp Welch piše. Zamah gomile bio je nezaustavljiv. Ona je zauzela zatvor, pustila iznenađene zatvorenike i uzela puške i granate. Napala je postaju Poljskog radija, uništila opremu koja se koristila za ometanje zapadnih radio postaja i jurnula na sud i tužilaštvo. Samo stožer državne sigurnosti nije pao. Ipak, pripadnici tajne policije su identificirani, otjerani i u jednom slučaju i linčovani na ulici. Gomila je kod stožera državne sigurnosti izvikivala fašisti i samo se SS i gestapo brane. Demonstracije su postale ustanak. Nakon Bjerutove smrti Poljska ujedinjena radnička partija održala izbore za novo vodstvo. Za prvog sekretara izabran je Edvard Ohab, koji je također bio u Moskvi kada je Hruščov izgovorio svoj tajni referat. Ohab je svoje osjećaje nakon tog referata opisao ovako. Bilo je to kao da vas je netko udario čekićem u glavu. Sjednica na kojoj je bilo izabrano novo vodstvo partije bilo je još po nečemu posebna. Na njoj je bio prisutan i Nikita Hruščov koji je došao na Bjerutov sprovod, a onda se sam pozvao na tu sjednicu. Tu je sjednicu obilježio višesatni njegov govor koji je zaprepastio poljsko rukovodstvo. Govor je pokazao tko zapravo i dalje ima glavnu riječ u Poljskoj. Hruščov se u tajnom referatu razračunao sa Stalinom, ali to nije značilo da se Poljska oslobodila sovjetskog stiska. Ministar obrane Narodne republike Poljske i dalje je bio maršal Konstantin Rokosovski, slavni ratni zapovjednik Crvene armije. I kada je postalo jasno da je situacija u Poznanu postala opasna za partiju, Rokosovski je bio taj koji je odlučio što treba dalje činiti. Anthony Camp Welch piše. Sovjetski ministar obrane maršal Rokosovski održao je hitan sastanak s Sohabom. Kako su lokalne sigurnosne snage nesposobne nositi se s takvim ustankom, on je zagovarao vojni odgovor. Njegov zahtjev da mu se daju slobodne ruke za obračun s avanturistima koji napadaju državne institucije prihvaćen je od politbiroa. Raspored 10.000 vojnika i 400 tenkova i oklopnih vozila ostavio je 73 mrtva i više stotina teško ranjenih. Korištenje takve sile prema slabu naoružanim i uvježbanim civilima dovelo je do mnogih tragedija. Čak i kada je naređeno da pucaju u zrak, ti su pucnji bili fatalni. Djeca koja su se penjala po drveću kako bi izbjegla tenkove ili kako bi bolje vidjela što se događa, padala su mrtva poput vrabaca. Ubijeno je i sedam vojnika. Događaji u Poznanju bili su prijelomnica u povijesti Narodne republike Poljske. Ti neredi zbog kruha i slobode, kako su ih zvali, zapečatili su karijeru Edvarda Ohaba. Partija je shvatila da ako želi mir u zemlji, onda mora za prvog sekretara izabrati čovjeka koji uživa veće povjerenje u narodu i na kojega se gleda kao na poljskog političara, a ne kao na sovjetskog pijuna. Izbor je pao na Vladislava Gomulku, koji je bio žrtva staljinističke čistke. On je za prvog sekretara izabran u listopadu 1956. Tada je iz politbiroa Poljske partije izašao maršal Rokosovski, koji je prestao biti ministar obrane Poljske. Govorilo se da je poljsko proljeće procvalo u listopadu. I za jednog filozofa ti su događaji bili prijelomni. On je bio uvjereni komunist, član komunističke mladeži od 1945. i član partije. Kao briljantan student poslan je i na školovanje u Mosku. Kada se vratio u Poljsku, doktorirao je filozofiju na sveučilištu u Varšavi i tamo počeo predavati povijest filozofije. I prije događaja u Poznanju on je počeo sumnjati u realni socijalizam. Nakon 1956. on je krenuo na misaoni put koji će ga dovesti do izbacivanja iz partije, progona iz Poljske i do pisanja dijela koje će završiti ovim recima. Marksizam je bio najveća fantazija našeg stoljeća. Bio je maštanje o društvu savršenog jedinstva u kome će se sve ljudske aspiracije ostvariti i sve vrijednosti pomiriti. Preuzeo je doduše Hegelovu teoriju proturječnosti napretka, ali preuzeo je i liberalno evolucionističku vjeru, po kojoj se na koncu konca mora pokazati da se povijest neizbježno kreće k boljem i da porast ljudske vlasti nad prirodom označava također porast slobode. Samoobožavanje čovjeka kojem je marksizam dao filozofski izraz završava se na taj isti način kao i svi individualni i kolektivni pokušaji samoobožavanja, pokazalo se kao komična strana ljudske muke. Pisac ovih riječi je Lešek Kolakovski. Ove se riječi nalaze u njegovom ogromnom trotomnom dijelu glavni tokovi marksizma. Kolakovski će u filozofiju ući kao uvjereni marksist, a njegovo najpoznatije i najvažnije djelo je kritika marksizma napisana na više od tisuću stranica. Kolakovski će politički angažman početi u komunističkoj mladeži. Nekoliko desetljeća nakon tog angažmana tvorci nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost u njemu će vidjeti jednog od duhovnih vođa. Taj će sindikat odigrati važnu ulogu u rušenju realnog socijalizma. O Lešeku Kolakovskom govorit ćemo u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Kolakovski je čovjek koji je prošao mnogo čemu luk koji je karakterističan za velik broj disidenata i to onih, da tako kažem, unutarnjih disidenata, dakle oni koji su s lijeve pozicije se odmaknuli od vladajuće ideologije, vladajuće stranke, to je bilo ono bitno, a on je određen bio kod njega i kod mnogih od njih prvo djetinstvom u vrijeme njemačke okupacije, činjenicom da nije išao u školu, da mu je otac ubijen i tako dalje, da je rođen u sredini u kojoj je bilo jako puno židova pa je sve to doživljavao i kao dnevne, e, recimo tako, šokove. Da je s druge strane u mladosti onda se angažirao u omulinskim pokretima koji su bili partijski vođeni on je čak potpisivao neke peticije protiv velikih takozvanih građanskih poljskih filozofa. Iako treba reći da u poljskoj filozofiji taj građanski element bio manje krvoločno, da tako kažem, tretira nego nekim drugim sredinama, pa i u Jugoslaviji, jer je Poljska ipak u toj nacionalnoj tradiciji pokušala očuvati dio filozofijskog nasljeđa. Međutim, mladež komunistička se protiv toga bunila, pa i Kolakovski. On je zapravo svoj e, disidentski put počeo u kolovozu 56. godine, odmah nakon onih zbivanja vezanih uz radnički štrajk u Poznanju koji je bio zapravo drugi veliki pokret radništva protiv realnog socijalizma nakon 17. lipnja 53. u Berlinu. I tako što je napisao jedan studentski list tekst koji se zvao Što je socijalizam, koji sastojao se od 48 teza, zapravo antiteza. Sve su teze bile socijalizam nije, socijalizam nije, socijalizam nije. Taj studentski list bio zaustavljen, zabranjen i onda su studenti već otisnute stranice studentskog tog lista lijepili po oglasnim pločama na univerzitetu, što je smatrano dodatnim bezobrazlukom. A ono što ovdje je interesantno je sljedeće, sadržajno gledano izazvao je gužve, još uvijek je bio naš dečko, još uvijek nije stjeran iz partije, tek tri godine kasnije stjeran iz partije. U tom tekstu on na 48 pitanja e, odgovara, odnosno na jedno pitanje odgovara sa 48 odgovora koji izgleda otprilike ovako. Prva antiteza glasi, socijalizam nije društvo u kojem čovjek koji nije počinio zločin sjedi kod kuće i čeka policiju. A recimo jedna koja je meni jako draga, koja je pomalo ovako apartna, glasi, socijalizam nije društvo koje je jako tužno. Što je već Imala neke te egzistencijalne elemente u sebi, da bi na kraju došao do pitanja, dobro, a što onda jest socijalizam? I onda kaže, to možemo govoriti veoma kratko, socijalizam je jako dobra stvar. Dakle, on je još uvijek unutra i on doista vidi probleme, kao neko koga ti probleme bole jer je na toj strani. Naravno, partiju to ne zavarava. Leše Kolakovski rođen je 23. listopada 1927. u Radumu u Poljskoj. Kada je nacistička Njemačka napala Poljsku, njemu je bilo 12 godina. S nacističkom okupacijom završilo je njegovo formalno školovanje. Do kraja rata on će se školovati u ilegalnom školskom sustavu. Formalno školovanje nastavit će tek 1945. u Lođu, gdje će magistrirati filozofiju i raditi kao asistent na katedri za logiku. Doktorirat će 1953. na sveučilištu u Varšavi tamo dobiti mjesto profesora filozofije. Šest godina kasnije postaće i pročelnik katedre za povijest filozofije. Ratne godine su za Kolakovskog bile teške. U intervju za Dedalus, časopis Američke akademije umjetnosti i znanosti koji je dao 2005. on je te godine ovako opisao. Živio sam među ljudima koji su pomagali židovima i koji su živjeli sa židovima koji su se krili. Sjećam se Varšave u vrijeme ustanka u getu. Živio sam neko vrijeme u stanu koji je bio skrovište za židove koji su spašeni iz geta. Nedavno sam saznao da je gestapo počeo pretraživati sve stanove, jedan za drugim. Bile su dvije skupine gestapovaca koji su ih pretraživali. I oni nisu pretražili stan u kojem sam ja bio, zato što je jedna skupina vjerovala da ga je već pretražila druga skupina i obratno. Tako moj stan nije pretražen. Da nije bilo tako, danas mi ne bismo razgovarali. Bio bih raspadajući kostur. Za vrijeme rata Kolakovski je postao komunist. Kako je to izjavio u intervju za Dedalus, najodlučniji i najhrabriji ljudi bili su oni s ljevice. Još je nešto privuklo kolakovskog komunizmu. Bila je to odbojnost prema dominantnoj struji tada u poljskoj kulturi, u kojoj su dominirali šovinizam, nacionalizam, antisemitizam i klerikalizam. Kao mladi komunisti član partije Kolakovski je sudjelovao u potpisivanju pisma sedmorice studenata protiv profesora Vladislava Tatarkijevića, kojeg su optužili za protivljenje gradnji socijalizma u Poljskoj. Nakon toga Tatarkijeviću je zabranjeno predavanje na Varšavskom sveučilištu. Kolakovskom će se ta zabrana dogoditi 18 godina kasnije. Optužba će biti slična. I zato je on netko ko ponaša ili opetuje iskustvo koje su imali ti unutarnji ljevičarski disidenti od Kosika do praksisovaca, od Bloha do Budipeštanske škole, sa svim specifičnostima nacionalnim, generacijskim i tako dalje. Svi su oni dugo vremena bili unutra. I to je doista šok po sebi, naprosto zato što su oni moglo bi se cinično reći, preozbiljno shvatili ideologiju. Kolokovskom je trebalo godine i godine da do toga dođe, onda je 68. E, godine počeo pisati, a 76. izdao prvi tom ono što su ove glavni tokovi marksizma po tim naslovima prevedeno bilo je u Beogradu to, koje je trebao biti opet iznutra intelektualni filozofijski obračun s jednom ideologijom. To je odmah po sebi već nešto paradoksalno, dakle to nije ideologijski obračun s ideologijom, to nije politički obračun s ideologijom, što se često događa, nego to je pokušaj se iznutra, reklo bi se, dekonstruira, prije svega filozofijska, takve teorijska, znanstvena i tako dalje, podloga, osnova onoga što se kao marksizam razvilo. Tu on dolazi u situaciju da se susreće već sa silaznim krakom marksističke ekspanzije, recimo tako. 68. je bio doista vrhunac, već u 70-ima se stvari doista radikalno mijenjaju i tu se malo vidi razlika u tonu reći među prvog i trećeg toma kako su pisani još 68. pod utjecajem kad su prve stranice pisane, tako rekoć, triumfa raznih varijanti, ali nove ljevice, marksizma, pa i anarhizma s druge strane, pa i radikalnog socijalizma, kako se sve to zvalo, i kritičke teorije i tako dalje, da bi pod kraj, dakle u trećem tomu već bio jasni taj svjetonazorski odmak i Kolakovski zapravo završava u jednoj vrsti vjerskog obračuna s ideologijom koju on smatra da nastoji nadomjestiti vjeru, dakle da bude sekularna vjera. Ono što je u tom obzoru, po mojem sudu, filozofijski gledano, propust, jest odustajanje od imanentne kritike Marksove intencije. On je na čitav niz mjesta veoma dobro pogodio i poteškoće Marksovih teze, poteškoće Marksovih izvoda, pogotovo poteškoće tog prevođenja Marksa u dnevnu ideologiju. Ali ono ključno pitanje koje se trebalo postaviti, koje tom trenutku još uvijek nije uglavnom postavljeno, glasilo je otprilike ovako. Nije li sama činjenica aktualnosti marksizma, recimo 68. ili 70. na koji su svi marksisti insistirali, dokaz epohalnog neuspjeha Marksove intencije. Jer ono što je Marks htio nije bilo to da on bude klasik kojeg će se citirati, nego da dođe do svjetske revolucije koja će uništiti svijet u kojemu je filozofija odvojena od zbilje, u kojem je interpretacija razlikovana od realnosti, kao što teza od Feuerbach pokazuje, i u kojem, dakle, revolucija treba pojesti te distinkcije. Ukinuti smisao zasebne filozofije i ostaviti filozofiju kao nešto što je u kritici gotskog programa opisano kao neka vrst, recimo tako, hobija, slobodne djelatnosti. Veli, čovjek će malo filozofirati, malo će pecati ribu, malo će tokariti, ne znam šta će više raditi. Dakle, razne aktivnosti u takozvanom slobodnom vremenu. Prvi veliki radnički neredi u istočnoj Europi u zemljama realnog socijalizma izbili su u lipnju 1953. u istočnom Berlinu, u Njemačkoj demokratskoj republici. Povod je bio povećanje proizvodnih normi. Radnici su zatražili od vlade da ih smanji. Vlada to nije učinila. Radnici su izašli na ulice. Demonstracije u istočnom Berlinu proširile su se i po drugim gradovima istočne Njemačke. Demonstracije ugušila Crvena armija. Gušenje ustanka nadahnulo je Bertolda Brehta da napiše pjesmu naslovljenu Rješenje. Nakon ustanka 17. lipnja dao je sekretar Saveza književnika dijeliti letke u Staljinovoj aveniji, na kojima se moglo pročitati da je narod izgubio povjerenje vlade i da ga može ponovno zadobiti jedino u dvostručenim naporima. Ne bi li tada bilo jednostavnije da vlada raspusti narod i izabere drugi? U lipnju 1956. maršal Crvene armije i ministar obrane Narodne republike Poljske Konstantin Rokosovski dao je zapovjed da se uguše radničke demonstracije u Poznanju. U Berlinu je u gušenju demonstracije poginula najmanje 21 osoba. Broj mrtvi u Poznanju bio je tri puta veći. Nakon Poznanja Kolakovski će napisati kratak tekst pod naslovom Što je socijalizam? U njemu će pisati i ovo. Što onda nije socijalizam. Društvo u kojem je zločin biti brat, sestra, sin ili žena kriminalca. Društvo u kojem su neki ljudi nesretni zbog toga što kažu što misle i drugi su nesretni zbog toga što to ne čine. Društvo u kojem neki ljudi bolje žive jer uopće ne misle. Društvo u kojem su neki ljudi nesretni jer su židovi, a drugi su sretniji jer to nisu. Država čiji su vojnici prvi kada trebaju kročiti na teritorij druge zemlje. Država gdje ljudi žive bolje ako hvale svoje vođe. Država u kojoj možete biti osuđeni bez suda. Država u kojoj vođe sami sebe postavljaju. Država u kojoj deset ljudi živi u jednoj sobi. Država koja ne dopušta putovanje u inozemstvo. Tekst Što je socijalizam bio je prvo dijelo Lešeka Kolakovskog koje će zabraniti poljske vlasti. Svoje dijelo Glavni tokovi marksizma Kolakovski će početi pisati tek 1968. kada je morao otići iz Poljske. Činjenica dakle da je marksizam ostao aktualan je dokaz neuspjeha dokaz izostalosti svjetske revolucije. Dakle, marksizam koji je stalno zazivao svjetsku revoluciju je živio od njezine izostalosti. Činjenica se ona nije dogodila. Bilo u verziji opreke opća svjetska naspram lokalne, od toga je živila Lenjinova pozicija, bilo u smislu činjenice da se eto na zapadu desetljećima očekivalo kad će to krenuti, pa je Korš onda jedan puta duhovito rekao da kad čita Bernštana ima osjećaj da su socijaldemokrati društvo amaterskih astronoma koji su se dogovorili da se nađu na nekoj točki u kojoj se može očekivati pomrčina mjeseca i e sad sjede tamo i čekaju da dođe do te pomrčine i onda provjeravaju šta je krivo s računima, zašto pomrćina još nema kad svi računi ukazuju na to da je baš na tom mjestu u tom trenutku do pomrčine trebalo doći. Tako nešto je bila ta intencija u recimo socijaldemokratskoj verziji. Notabene od svih strujanja zapravo Kolokovski sa daleko najviše simpatije govori o njemačkoj socijaldemokraciji 19. stoljeća. To isto je dosta interesantno jer su oni imali taj nerevolucionarni stav urastanja u zbilju, odnosno oni su polazili od toga da ako svjetska povijest ide ka svjetskoj revoluciji, mi se samo moramo ubaciti u to, pokušati promicati, pospješiti tu svjetsku povijest da bi što prije došlo ono što, kao što je rekao Marks, da kako mora doći. To je da kako isto bila jedna vrsta dogmatizma. Kao što je s druge strane, to je isto ono što po mom sudu Kolakovski propuštao vidjeti, korpus koji se zove lenjinizam nije rezultat Lenjinovog rada, nego Staljina. Stalin je izmislio lenjinizam i lenjinizam je Staljinova ideologija. Lenin je bio čovjek koji je e, sebe smatrao praktičkim revolucionarom, koji imao neke teorijske radove više manje dvojbenih kvaliteta, ali koji su pokazali veliku informiranost, međutim pokuše da se prebrzo prebacuje iz jedne strane na drugu. Većina njegovih filozofijskih radova su zapravo fusnote za anti grubo govoreći ali njegovi e, radi koji se tiču analize povijesti su pokazali doista jedan specifični revolucionarni talent koji mu je omogućio da povede revoluciju tamo gdje nitko nije očekivao. Čim je umro, Stalin je stoga napravio dogmu i proglasio to lenjinizmom, što uopće nije postojalo kao teorijski filozofijski korpus, i onda je sebe u istom dahu oglasio kao patentiranog pronositelja, zastupnika, interpreta tog lenjinizma Leše Kolakovski počeo je pisati glavne tokove marksizma 1968. nakon što je morao otići iz Poljske. Osam godina kasnije to trotomno dijelo objavljeno je na poljskom jeziku u Parizu. Dvije godine kasnije prevedeno je na engleski, taj je prijevod objavio Oxford University Press. To tada je već Kolakovski bio poznat. U Poljskoj je bio na glasu kao jedan od najdarovitijih i duhovitijih filozofa. Njegov esej Svećenik i dvorska budala u kojemu je propitivao skepticizam i dogmatizam u intelektualnoj povijesti, učinio ga je poznatim u Poljskoj. Na kraju tog eseja Kolakovski je napisao. Mi se izjašnjavamo za filozofiju dvorske budale, a to znači za stav negativne budnosti prema bilo kakvom apsolutu, ne kao rezultat konfrontiranja argumenata, jer u tim stvarima glavni izbori znače vrednovanje. Izjašnjavamo se za mogućnost izvan intelektualnih vrijednosti koje u sebi sadrže onaj stav čije su nam opasnosti i absurdnosti poznate. To je opredjeljivanje za viziju svijeta koja daje perspektivu kompliciranog usklađivanja najheterogenijih elemenata u našem djelovanju među ljudima. Dobrote bez univerzalne popustljivosti, hrabrosti bez fanatizma, inteligencije bez malodušnosti i nade bez zaslijepljenosti. Svi ostali plodovi filozofskog mišljenja manje su važni. Svoju prvu opomenu od partije Kolakovski je zaradio s 27 godina kada je optužen za zastranjenje od marksističko-lenjinističke ideologije. Godine 1966. nakon predavanja na Varšavskom sveučilištu partijski vođa Vladislav Gomulka nazvao ga je glavnim ideologom revizionističkog pokreta. Dvije godine kasnije njegovo ime došlo na popis zabranjenih autora u Poljskoj. Svoje glavne tokove marksizma Kolakovski je podijelio u tri dijela. Prvi je dio nazvao utemeljitelji drugi zlatno doba, a treći, u kojem se bavio vremenom od oktobarske revolucije, nazvao je slom. Ta se tri podnaslova nalaze u originalu na poljskom i u prijevodu na engleski. Kada je djelo 1980. prevedeno u Jugoslaviji, prijevod je sačinio Risto Tubić, ti su podnaslovi tomova nestali. Ipak, taj prijevod glavnih tokova marksizma u Jugoslaviji bio je velika stvar. U nijednoj drugoj socijalističkoj zemlji oni nisu mogli biti objavljeni. pokazavši pritom talent koji je doista velik, stilski talent, sposobnost da skraćeno formulira udarne teze i koje su dovele do toga da u 30. godinama 20. stoljeća, kao što vidite u sad popularnom Oppenheimeru, recimo, e, svako ko do sebe drži je ili marksist ili barem ima curu koja je marksistkinja ili dečka i tako dalje, odnosno to znači komunist, jer je njima svima bilo navr glave ovog pripovjedanja, ali međutim u tim uvjetima, po tim pretpostavkama, ako se sve uzme u obzir onda i tako dalje, stalje rekao, tup, tup, tup, to je tako. On je rekao, ne znam, mi smo nacionalni po formi, internacionalni po sadržaju. Što to znači? Ali zvuči moćno što bi se reklo. Mi smo idealisti u moralu, materialisti u ekonomiji. To su dakle udarne parole. Mao se Tungi na tomu dalje nastavio i čitava se ta komplicirana konstrukcija Marksova, već kod Staljina, pogotovo kod Maoa, rastvara u 20 teza. I onda možete mahati s malom crvenom knjižnicom i na sve imate odgovor. Recimo, tako je neopisive formulacije kao što je iskaz za nas materialiste, misao nije ništa drugo nego fiziologijsko lučenje mozga. Mozak luči misli kao što organizam luči žuč. Dakle, nema ni samostalne misli, ona je u radikalnom materializmu proizvod fiziologijskih procesa i to se onima koji su previše bili zatrpavani tim finim dušicama idealističkih poeta, filozofa i poetesa i filozofesa našlo plodno tlo. To vidi dobro Kologovski, samo što ponavljam opet on po mojem sudu podcjenjuje zapravo stvaralačku poziciju Staljina. O Staljinu svi govore da je bio dogmat i bio je naravno uopće nije sporno, ali da biste postali dogmat vi morate imati neku poziciju koju ste vi formulirali ili preuzeli e, u čisti formulacije, na primjer od Lenjina, i onda iza nje stojite. Dakle, svaka dogma je najprije bila kritika prijašnjeg stanja, pa je onda došlo do promjena. I taj korak se kod Staljina svima izgubio, jer su si ostali impresionirani tako kažemo starim Staljinom koji je pobio 20 milijuna ljudi ili tko zna koliko, i koji je doista bio čvrsti dogmat. Prvi tom glavnih tokova marksizma, nazvan Utemeljitelji, Kolakovski završava rekapitulacijom i filozofskim komentarom. U njemu donosi tri glavna motiva marksizma. Prvi je romantični, Marks je bio sljedbenik romantizma. Drugi je motiv prometejsko-faustovski, to je vjera u neograničene mogućnosti čovjeka, stvaratelja samog sebe, u kojoj se povijest shvaća kao proces samoostvarenja putem rada. Treći je motiv marksizma prosvjetiteljski, racionalistički, deterministički. Marks govori o spoznatim zakonima društvenog života koji su čvrsti poput zakona prirode. Za Kolakovskog Marks je važan mislilac, u čijem se dijelu ne nalaze na puci za stvaranje realnog socijalizma. Kolakovski piše. Lako je dokazati da Marks, osim možda kratkog razdoblja nakon revolucije 1848. godine, ne samo da nije osporavao demokratska načela upravljanja, nego ih je smatrao istinskim sastavnim dijelom narodne vlasti. Da, ako je dva puta u ostalom bez ikakvih objašnjenja upotrijebio frazu diktatura proletarijata, onda je to u smislu klasne suštine vlasti, a ne kao što je to htio Lenin, u smislu likvidacije demokratskih institucija. Stvarno je tako i zato povijesno ostvaren socijalizam nije otjelovljenje Marksove intencije. Problem počinje s lenjinističko-staljinističkom verzijom marksizma, željom da se praktično primjene ideje koje je Marks izrazio u filozofskoj formi, bez jasne političke interpretacije. Što se tada događa, ovako opisuje Kolakovski. Tako se dakle Prometej iz svog sna o moći budi preobražen kao Kafkin Gregor Samsa. Doista su socijaldemokratski autori dobro prošli kod Kolokovskog, osim Roze Luksemburg. Ralf Miliband, jedan poznati politički teoretik čvrstog marksističkog utemeljenja, je rekao da je on Kolokovski izveo character assassination, dakle da je karakterno uništio kao osobu Roze Luksemburg, prije svega zato što je Roza Luksemburg tvrdoglavo i, tako da kažem, strastveno argumentirala protiv neovisnosti Poljske. Ona je imala taj potpuno danas nepojmljivo marksistički argument koji glasi nijedna klasa u Poljskoj ne treba Poljsku, prema tomu što će na Poljska. A država koja ne bi imala klasno utemeljenje naprosto za nekog tako čisto marksistički misli kao ona, besmislica. To je e, izuzetak. Svi drugi su prošli dobro. Bernstein koji ima jako lošu štampu, recimo kod mnogih je prošao dobro Kautski i tako dalje. Ali, kad se radi o suvremenicima, tu imamo dva problema. Jedan je čisto osobno psihologijski i svodi se zapravo na konkurenciju. To su već ljudi s kojima on polemizirao, s kojima je on bio u kontaktu. Recimo, njega Habermas zvao u Frankfurt da drži predavanje i on je tamo recimo govorio sa velikim poštovanjem u kritičkoj teoriji i onda je u nekoliko rečenica zapravo kritičku teoriju sveo na Habermasa. Iako je Habermas sebe smatrao nekom vrsti nezakonitog sina kritičke teorije koja je već otišao dalje u razne lingvističke i druge, e, recimo tako, metodičke naputke koje je prihvaćao, ali je bio sigurno po svojoj osnovnoj poziciji, netko ko se razvio iz kritičke teorije. On je smatrao da je Adorno doista nevjerojatno značajan filozof. I Adorno je jedan od onih usporečeno koji su od tih marksista iz te generacije danas vjerojatno najutjecajniji, jer je ovaj dio univerzuma filozofijskog koji se bavi umjetnošću ostao uh, vezan uz neke, tako da kažemo, pobočne veze. Dakle, Dorno je djelovao na glazbu i glazbenu teoriju i preko toga na postmodernu i slično, dok su ovi koji su imali klasično filozofijske teme pred sobom, kao što je prije svega Horkheimer, ostali više manje potpuno zapostavljeni. Markuze ostao na neki način arhiviran kao otac ili djet poslije kritičke teorije. A Lukač je ostao trojako važan. Prvo, on je čovjek za kojeg se smatralo potpuno jasnim da je utjecao na Heideggera, pa je onda je preko Heidegger marksizma bio u određenom smislu u igri. Drugo, povijest i klasna svijest je sigurno jedan od dva, tri najvažnija teksta e, marksizma 12. stoljeća i sigurno na sve njih utjecao, i na kritičku teoriju, i na Praktisovce, i na Kosika i tako dalje. I treće, on je bio jedini koji je doista sudjelovao u praktičkom, partijskom i političkom životu. On je bio i, ako hoćete, revolucionar. On je bio e, komesar, odnosno ministar u Mađarskoj revoluciji. On je poslije 56. godine bio jedini član vlade kojeg su izvukli i spasili. A on je u međuvremenu bio čovjek koji je pokušao Staljina nagovoriti na to da uvede sustav marksističkog obrazovanja i nove interpretacije marksizma, a Staljin ga sluša i vjerojatno si misli sad će on meni pričati o marksizmu, ja sam napravio što treba i ne treba mi neki profesori dalje tumačiti. U trećem tomu glavnih tokova marksizma, koji imaju pod naslov Slom, Kolakovski se posvećuje suvremenom marksizmu i u tom tomu posebno je mjesto posvetio Georgu ili Đerđu Lukaču. Za Kolakovskog on je najznačajniji marksistički filozof koji će ostati relevantan još desetljećima, ali on je i primjer mislioca koji služi ideologiji. Veliko poglavlje u Lukaču on je naslovio um u službi dogme. Poglavlje je završio ovim riječima. Lukač je možda u našem stoljeću bio najistaknutiji slučaj koji se može nazvati izdajom uma od profesionalno pozvanih ljudi da upotrebljavaju um. Sukob s Lukačom nastavio se i nakon glavnih tokova marksizma. Kolakovski imao prodoran smisao za humor i brzo je reagirao. Kada su mu rekli da je Lukač izjavio da mu je najgora zemlja realnog socijalizma bolja od najbolje zemlje kapitalizma, Kolakovski odgovorio da, prednosti Albanije nad Švedskom su očite. On ima problem načane naravi koji na početku uvodi u raspravu kad govori još o Marksu i marksizmu. Naime, postavlja se pitanje što je omogućio takav razvoj marksizma kad Marks očito te stvari nije zastupao. I onda uvodi jednu interesantnu paralelu sa Ničeom. Pa kaže, Niča su nacisti potpuno očito zlorabili preko sestre i sve se to dalje zna, preko takozvane volje za mođer, to je zapravo i naziv za zbirku radova koji su dijelom u najmanju ruku falsificirano poredani, da ne kažemo sve ostalo. I taj Nietzsche je dakle bio idol mnogih koliko toliko pismenih nacista. Međutim, pitamo se, kaže Kolakovski, što je to kod Niča omogućilo tako nešto? Zašto nije John Locke ili, ili, ili recimo, ne znam, Herder bio uzet kao osnova za nacizam ili, liberalizam i tako dalje u direktnom smislu. Recimo, Locke imao fantastičan utjecaj na američku revoluciju, ali ga se ne citira. On je naprosto nešto u zraku, nešto što Hamilton i društvo i svi ovi koji kao federalisti nastupaju, pa i Jefferson, koji je manje bio obrazovan ili nešto znao o tomu, doživljavaju kao neupitnu danost. Marks i Nietzsche, kaže on, imaju u sebi one točke na koje se mogu prikopčati i recimo tako ružni događaj. I kod jednog i kod drugog, e, sad govorim pomalo možda iz discipline filozofijske koje sam se godinama bavio, je taj očiti nedostatak disciplinarno baš u tomu što su se odbili baviti filozofijom politike. Odbili se baviti ozbiljnom politikom, oni su se bavili politikom na razini komentara dnevnih događaja, ali su smatrali da je politika nekakav nevažni povezni element i da kad imamo bazu i nadgradnju, bi rekao Marks ili kad imamo ono što bi rekao Nietzsche, novog čovjeka koji može ustrojiti svijet po načelima nove duhovnosti, onda je ovo političko, recimo tako, razmeđe više manje nebitno. A to im je došlo glave, jer nisu uveli ograde, kočnice za uporabu svoje teorije i onda se moglo reći pa je čovjek govori o diktaturi proletarijata. Pa dobro, pa to valjda nije demokracija. 12. listopada 1956. Vladislav Gomulka obratio se politbirovu Poljske Ujedinjene radničke partije. Ugovoru je izjavio, glavni je zadatak oko milijuni i pol članova partije da se vrati izgubljeno povjerenje radničke klase i naroda, osim ako ne želimo vladati bajunetama. Za 19. listopad zakazan je osmi plenum na kojem će se krenuti novim smjerom. Problem je bio u tome da nitko nije tražio dopuštenje Sovjetskog saveza. Tri oklopne kolone Crvene armije počele su napredovati prema Varšavi, izbjegavajući gradska središta. Sovjetski ratni brodovi rasporedili su se ispred poljske obale. Maršal Rokosovski o tim pokretima nije obavijestio poljski partijski vrh. Sovjetski savez je već 18. listopada obavijestio vlade europskih zemalja o oštrim razlikama u mišljenju do kojih je došlo u razgovorima s poljskim rukovodstvom. Sovjetski veleposlanik u Poljskoj obavijestio Ohaba, koji je još uvijek bio prvi sekretar partije, da će u posjet Varšavi doći sovjetski vrh. Razlog za dolazak ozbiljna zabrinutost zbog situacije u vrhu poljske države i partije. Anthony Kemp Welch piše. Tri sata prije nego što je trebao početi plenum, dva sovjetska zrakoplova doletjela su u poljski zračni prostor i zatražila dozvolu za slijetanje. Iz njih se iskrcala velika vojno-politička delegacija, u kojoj su bili Molotov, Mikojan, Bulganin i Kaganović – Drugi zrakoplov s uzbuđenim Hruščovom i sigurnosnim osobljem sletio je 15 minuta kasnije. Ignorirajući poljski politbiro i državne funkcionare Poljske, Hruščov je odmah otišao kod Rusa koji su se okupili na pisti. Među njima su bili maršal Konjev, glavni zapovjednik snaga Varšavskog ugovora, 1128 ruskih generala koji su bili raspoređeni u poljskoj vojsci i Rokosovski. Onda se okrenuo od njih i počeo napadati Poljake. Znamo tko su neprijatelji Sovjetskog saveza ovdje. Ohabova izdajnička djelatnost je razotkrivena. Gomulka je bio šokiran glasnim govorom. Hruščova su mogli čuti čak i vozači službenih automobila. Poljski vođe krenuli su u palaču Belvedere kako bi primili nepozvane goste. Prvi krug razgovora bio je napet. Rusi su kritizirali predstojeće kadrovske promjene. Na kraju je sovjetsko vodstvo odobrilo predložene kadrovske promjene. Gomulka je izabran za prvog sekretara partije. Rokosovski više nije bio ministar obrane. Poljska partija počela je popuštati stegu nad društvom. Poljski listopad donio je popuštanje stiska države i stvorio je malene otoke slobode. Ali ne zadugo. Partija je brzo vratila svoj položaj u društvu. Ponovno je bila aktualna diktatura proletarijata, kako su je shvaćali sovjetski i poljski komunisti glavnim tokovima marksizma Leše Kolakovski je stranice i stranice posvetio primjeni ove Marksove fraze, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Međutim, kod Marksa nema govora o tomu da je to politički oblik diktatura, proletarijata je situacija u kojoj čitavo društvo treba biti dovedeno u situaciju životnih uvjeta proletera. I ništa više. Naravno, za to treba sila, ali on ima ideju, naravno opet pogrešno se političkom teorijom i praksom ne bavi na ozbiljan način, da se to može jednokratnim činom učiniti, a naravno ne može. Slično je kod on čak i o revolucijama govori na nekim mjestima. On ima, kao što se zna, različitih formulacija od protusocijalističkih do socijalističkih, od antisemitskih do filosemitskih i tako dalje, tako dalje. Ali oba dvojice imaju prezir spram filozofije. I to se nastavljalo i kasnije. Puno godina kasnije naš, po svemu vjerojatno najistaknuti filozof 20. stoljeća Gajo Petrović je u napredu 80. i recimo 5. ili 6. objavio svoje izabrana dijela sa podnaslovom od ontologije do filozofije politike, ali filozofija politike pod navodnicima. Ontologija nije pod navodnicima. Iako on kritički razmatra ontologiju također, ali filozofija politike ipak nije nešto čime se pravi ljude bave, kao što vidimo i kod Marksa, Nietzschea, i tako dalje. I sad koliko god ja to pomalo, recimo to tako, iz jednog užeg ugla gledanja e, možda i preoštro vidim, činjenica je da je e, taj način prevođenja filozofije u ideologiju zapravo bio ključan problem. U Narodnoj Republici Poljskoj osmi plenum slavljen je kao dan kada je Poljska ponovno izborila svoju nezavisnost i kada su počele reforme koje su demontirale staljinistički sustav. Godine 1966. po cijeloj Poljskoj obilježavala se desetogodišnjica tog plenuma. Jedna od svečanosti održavala se na sveučilištu u Varšavi 22. listopada u dvorani koja je mogla primiti najviše 100 ljudi. Natisnulo se oko 300 studenata i profesora kako bi čuli predavanje Lešeka Kolakovskog, koji je bio glavni predavač tog dana. Tajna policija sastavila je bilješku o tom predavanju. U njoj je pisalo da je Kolakovski rekao ove riječi. s nadama iz listopada 1956. mi još uvijek živimo u zemlji bez istinskih izbora, bez slobode udruživanja, bez slobode da kritiziramo i bez slobode informiranja. Te su mu riječi prvo donijele izbacivanje iz partije, onda sa sveučilišta. Na koncu je morao i otići iz Poljske. Lešek Kolakovski tako je postao disident. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom, Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio 2024. godina.